Joserra Aizpurua zientzialaria gomidatu dugu gurera, keixo. Egona, zer modu? Ongi, ongi. Bueno, fusio nuklearra hitz egiten dugunean, zertaz gara? Hitzak beak esaten du fusioa zer den, zer da fusioa, eskontza, ustarketa, elkarketa, biatomo, atomo, kasu hontan, elkartzea eta elkarketa horretan, ba, energia sortzea. Simple, simple esan da hori da, fusioa, eh? E, gertatzen dela, gauz hau, e, hau, ez da berria. E, eh, amarkadak pasadira, dira eta e, jaun dela hogei bat urte hasi ziren inbertitzen fusio nuklearrean. Zer eta beste kontzeptua aurkako da fisio nuklearra. Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun energia nuklearra. Zer da fisioa? Puskatzea. Hmm. Atomoa puskatzea. Plak. Eta puskak apurketa horretan ba, sortzen dira partikulak eta eta horiek sortzen dute energia eta problemak eta nahi zuen guztia. Simple, simple zan da, fusioa da elkartzea. Eta hori izan da, baina ibadozu azgaitezke, pixka eta ikusten, bai. Mm, zer, zer kartu, zen undik abetza. Bueno, idea da, e, idea hau, e, gizakkerin nondik okurritu zitzaion. Nola? Ba, izarri begira. Izarrak, izarretan, izarrak euskia, euski izar bada, mm, fusio nuklearrean dago, etengabe. Eta ze elementu da izarrean, euskian, nagusiki e, fusionatzen ari den hori hidrogenoa. Baldu lurrean hidrogenorik. E, eh, jenteak esan dezake, hidrogeno, hidrogenoa bakarri, uretan, ba, ba, uretan dago. Mm. Beti HBO denak ezagutzen dugu, ez da, formula hori, ba, e, hidrogenoa nagusiki hor dago, ba dago sorte, pixka eta atmosferan, baina, bueno, hidrogeno elkartuta hor dago. Eta hori esan da, baita ere esan diteke, hor asten direla komeiak. Ez da la erreza hidrogenoa bereiztea. Bereiztea era ekonomikoan. Hmm, Adiz, petrolioa badakigu zeite duten, lurretik hartu, pixka birfinatu eta kotxera. Bai. Esan bezala, kitxo, ez da. Hidrogenoin berda banatu, uretatik, eta gero tratatu. Zeren, hidrogenoa bere hortan ez da erabiltzen ontarako. Erabiltzen dira bere kume batzuk, isotopoak ditzen direna. Eh, dikume batzuk, hidrogeno nagusia, baina e, ba, protoi bat gehiago dutenak, neutroi bat dutenak, pigan manipulatuta. Eta normalki <clears throat> dira bi, bi alaba edo izeme, zaiteke, tritioa eta deuterioa. <clears throat> Hmm? Bueno, gutxinekoa dira, baina bueno, jakin ezazue, hori da gora. Beraz, hori <clears throat> lortzea zaila da. Baina, bueno, lortzea da, lortzea da. Bola, bola lortzea da, eskala txikian beharko litzateke industriara emateko, ba, eskala handian eta era errazean. Erazor badago ikerketa lerro bat. Eta aurreatu xamarra dago. Gehiago horretzen espada da, diru dutenei ezailako interesetzen hori indikan hori erabiltzea, eh? hori ere esan beharra Ben hori egin da, zer da iken dena? Bueno, ben hor daudela tritioa, deuterio esan duan bezala, ba, e, hori hasi behar da, inberda zerbait, horiek elkarren artean elkartzeko elkartzeko asteko molekula. Eta hori da beste zaitasun bat. Oain lortu dutena da hori egitea laser batzuen bidez. Eta hor trampatxiki bat eh, egin dute, ez dute dena esan, esan dute laserrean, laserra, laserreko zaukaten bi megajuleko indarra. Mm eh, ulertzeko, eh, da, ba, bueno, ba, lana, lana, bin megajul. Eta lortu zan energia zen iru megajulekoa. Beraz, positiboa da, eh? Bai. Piskat egin eta gehi lortu, hori da ametsa, hori da iten dugu bai. eh, esan zekin, eh, eh txispa auta eta bom, sortzen da, motora pizten da. Ba. Hori ez da egiera bat. Ba, bai, eh, zifroi bai, baina esaten ez dela da, laser hoiek osatzeko irureun mega jul erabili direla. Baina, bueno, egia da, laserrek indarroi dutela. Hora horba dago estiker, lerro bat, boi ba, dena, mejoratzen juteko. Baina, azkean zer da, lortu dutena da, lortu dutena da, laser horiekin, egia da, elkartzea, elkartzea hor, eta sortzea energia bat. Az, mhm. azkatzea energia da, laserra dutena baino gehiago, beraz, arrakasta da. Mhm. Ona da. Bai. Horraino, ongi. Politia eta ona. Eh, aipatu ditzakun problema batzuk. Batzuk aipatu ditugu jabidean, eh? hidrogenoa sortzea, eh, hoien indarrak edo, eh? edo eh, pisteko no, eragin inbehar da hor eh, zerbait gero elkartzeko, eh? hor beste problematika dago. Eta momentu honetan eh, jakiteko hor eh, uste eh, jartzen zula informazioan pelotita txiki batzuk bakarrik erabili dituztela, eh, kajatxo batean dute dena. Baina hor lortu den temperatura, situatzeko da, eun milioi grado zentigrado. Pentsatu zu, eh? eun milioi grado zentigrado kamara batean, unbeiten motor batean... Mm, hori, hori, hori... Ez da, ez da errentagarria, hor problematikoa da. Yeah. Bai. Beraz, hori da beste arazo bat. Temperatura izugarria lortzen direla. Eta, e, ez hori bakarrik, hor, elkartzen direnean, elkartzen direnean e, atomoak, hor, eh, fusioa sortzen denean, askatzen dira partikula azpiatomikoak, neutroi batzuk, hmm. abiedura hundia, hori da radioaktibitate bat. Mm. Eta hori ere, momentuan inber da, balastatu, eutxin behar hori, ezin duzu, airean edukiz, mm. txarra da, kaltegarria da, eh? beste problema bat, dagona. Baina, egia da, kontrolagarriagoa dela hori fizioan baino askoz kontrola Eta gero gauza, onena, onena esan da, ondarra, badakigu, e, eh, petroleotatik edo esan zetik, gela, ze ondar zortzen daba kotxean, badakagu, gazak, uzei bai. txarra, CO2, eh, nitrogen oksidua, gauza, fizio nuklearrean, energia nuklearrean badakigu, ba, ondaki nuklearrean ez dakitela zer egin. Daudela, pilatu imara, eta hori, milatako bizitza dauka gero, kutsatzen du. Ba, zorionez bestean sortzen da helioa. Helioa da gaz inerte bat. Printzipioz ez da problematik. Helioa da e, umentzako globoak pusteko barraketan erabiltzen den e, eh, mhm. gaza. Beraz, ez da problematikoa. Mm eh? Beraz, alderdi hori ona da. Eta beste gauza ona dena, eta hidrogeno kantitate txiki batekin asko lortu daitekela. Teorian, mhm. asko, baina asko, asko esaten da. Eh? Esaten urertzeko, Eh, hipotesia da, baina baso batekin, baso bat hidrogenokin, guk gubi, gure bizitzan zehar beharko genuke energi beharra guztiek, azetuko genuke. Mm-hmm. Eta pentsatu zemat ur da hon. Hori, oin esan dudana, ez da orain deskubritu dena, zai, jakina da aurretik. Orain, bakarrikan lortu dena da, historia guzti honetan urrats bat gehiago ematea. Mm. Mm-hmm. Ha, ah, esatea, e, eh, fizikoki lortu da elkartzea hori ez elkartzea bagarrik, eta sortzea energia bat non hori sortzeko behar den, behar izan den energia txikiagoa den, horraino lortu da. Arazoak asko daude, hor dek amarrute edo gehiago. Baina, hori da nire iritzi eta ez dut inun e, irakurri, baina hor trampa bat bat netzaba dago, da, inbertsioa. Nor ari da horri inbertitzen, ba, bueno, betiko munduko potentzia dirudu dutenak. Edara mate, amarkadak hori ten. Eta hori lortu dute hori. Eta lortu dute, bueno, ba, urra txikitxo bat. E, lehenago ez dute lortu. Zergatik, ikerketa ez dago lagoko aurra duta, bai. Zergatik ez dago ikerketa aurra duta, ez da lako nahikoa inbertitxu. Zergatik ez da nahikoa inbertitxu dirua dutenek, hoen dikaren interesentzaio lako petrolioan segitzea, edo energia, edo energia nuklear klasikoan. Aurratu daiteke askoz gehiago, noski baietz, ze gertatzen da kotxe elektrikoarekin. Oin dela amarka, da batzuk hitz egiten ari gaurtaz eta oraindik orain gaur egun oraindik ez da ez da ez da rentagarria ibiltzea kotxe elektriko bat. Zerkatik ez da interesatzen. E, beraz, e, teknika badago ikerketa behar da, arazoak badaude eta E, no, eta amai ezinako, amai ezinako e, e, energia baten aurrean gaudela egia da. Bueno, ba, gelditzen gara baitare, e, azpimarratzen, e, aipatu zuen idei bat, urrats bat, e, urrats garrantzitsu bat izan da, baina ez definitiboa, e, ikusi beharko du datozen urteetan, guzti hau nola, bueno, ba, e, garatzen den, zer noako bilakaera izaten duen ez Hori da, hori da, eh? eh aituko du, aituko du gauzak, egia da, e, eh, gauzasko olako mailako energia itxarupentsua, sekretupean iten direla, eta e, argitaratzen direnak ez du esan nahi hor gaudenik. Nik, nik uste aurratuago daudela gauzak, baina ez da interesatzen esatean. Bueno, ba, Joserra aizpuru asker mila benetan ba, gurean izatagatik. Mila esker. Ondo segi.